Sova Info. Otvoren je 16. festival znanosti, a ovogodišnja tema su otkrića. Cilj manifestacije je popularizirati znanost, informirati javnost o aktivnostima i rezultatima, te motivirati mlade ljude za istraživanje i stjecanje novih znanja. Građani će tijekom cijeloga tjedna imati priliku sudjelovati u 150 različitih aktivnosti na preko 20 lokacija. Nizom atraktivnih sadržaja poput predavanja, radionica, znanstvenih kafića, tribina, izložbi i predstava nastoji se prikazati znanost na popularan i svima razumljiv način. Festival znanosti u Rijeci organizira udruga Zlatni rez u suradnji s brojnim partnerima i uz podršku grada Rijeke. Više o festivalu dodaje Vedrana Mikulić-Crnković, predsjednica organizacijskog odbora Festivala znanosti. On danas službeno počinje, ali u našim vrtićima i školama već traje nekoliko mjeseci, tako da smo tu tjednu manifestaciju produljili malo. Imamo radonjice za predškolske uzraste, za osnovne škole, za srednje škole, imamo otvoreni dan sveučilišnih odjela, 50 događanja u jednoj zgradi na kampusu gore kod nas. Mnoge naše institucije su njega uključile u svoje redovne godišnje programe, tako da već računaju da će se festival festival dogoditi, ali mi svake godine imamo i nešto što zovemo znanost na kozu, to je svakoga dana ovog tjedna od 12 do 14. Ako postoji još netko tko nije čuo za festival znanosti ili misli da se možda to na njega ne odnosi, evo mi smo znanost doveli i tu na kozo. Više o događanju poslušajte u Sovi Info Plus. Otvoreni dan odjela za biotehnologiju, matematiku, fiziku i informatiku sveučilišta u Rijeci, manifestacija koja se održava kao dio festivala znanosti. Sveučilište u Rijeci sudjeluje kao jedan od organizatora. Studenti i djelatnici pripremili su različita predavanja, igraonice i igrokaze za učenike osnovnih i srednjih škola kao i za sve posjetitelje te natjecanja za sve prijavljene. Na taj način pokušat će približiti svijet znanosti posjetiteljima svih uzrasta. Aktivnosti će se održati sutra u razdoblju od 9 do 19 sati na sveučilišnim odjelima na kampusu. Više informacija potražite na mrežnim stranicama odjela. Hrvatska školska gramatika naslov je knjige autorica Milice Mihaljević i Lane Huduček. Povodom Dana Hrvatske knjige, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Učiteljski fakultet u Rijeci organiziraju predstavljanje na Filozofskom fakultetu. O knjizi će govoriti autorice i profesor Željko Jozić. Događanje će se održati sutra s početkom u 12.30 sati u dvorani 006 Filozofskog fakulteta u Rijeci. Mlada radionica retorike, govorništva i poslovnog pregovaranja namijenjena je svim studentima, budućim poduzetnicima i obrtnicima koji žele poboljšati svoje govorničke vještine, a do sada nisu imali priliku slušati sličan predmet. Radionicu drži prevoditeljica Alex Tesin. Na prvoj radionici predstavit će se program i način rada te odrediti vrijeme budućeg održavanja. Ukoliko se želite priključiti, radionica će se održati sutra u Čotinoj ulici 19 početkom u 18 sati. Dodatne informacije potražite na stranici szpovlakari.com. Sova info i za kraj vremenska prognoza, sutra promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom. Na Jadranu će zapuhati umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i bura, poslje podne i navečer podnove lebita s jakim i olujnim udarima. Najniža jutarnja je temperatura od 12 do 16, a najviša dnevna uglavnom između 17 i 23 stupnjeva. Vijesti pripremila Jelena Matanović, čitala Bojana Guberac. Slušali ste Sovu Info. Sova Info. Sova Info. Otvoren je 16. festival znanosti u Rijeci u organizaciji udruge Zlatni rez u suradnji s brojnim partnerima – Ovogodišnja tema manifestacije su otkrića. Činjenica je kako znanstvena otkrića mijenjaju svijet, ali i naše vidike, poglede, obzore i svjetonazore. Zašto je baš to tema ovogodišnjeg festivala znanosti, ali i kako je započela ova manifestacija ispričala nam je profesorica Rajka Jurdana Šepić, predsjednica udruge Zlatni rez. 2003. godine započeo festival znanosti, još nije postojala udruga Zlatni rez, nego ga je u prvoj godini organiziralo društvo matematičara i fizičara na moju inicijativu, a mail prvi pozivni je došao od sadašnje ministrice Blaženke Divjak, koja je još tada bila u Varaždinu, sa idejom bismo li u Hrvatskoj pokrenuli festival znanosti. Evo, pokrenuli smo ga i 16. godine, eto. Ove godine je glavna tema festivala su otkrića, znanstvena otkrića. Heureka u svakome od nas. Naime, Heureka je uzvik Arhimeda, oca svih inženjera, Sirakuškog Grka, koji je otkrio mnoge zakone prirodne i kad je otkrio jedan od njih, a to je zakon uzgona kojeg po njemu i zovemo Arhimedov zakon, navodno je gol istrčao iz kade i trčao s ulicama Sirakuze u oduševljenju otkrića vičući Eureka otkrio sam. Eto, mislim da se taj uzvik Eureka otkrio sam, pronašao sam, shvatio sam, razumio sam, skužio sam da se događa zapravo u svakome od nas u aktu edukacije i svi smo ga osjetili što više to bolje kad smo riješili zadatak, kad smo nešto shvatili kako se događa, kad nešto što jučer nismo razumjeli smo danas, konačno se razbistrilo. Festival znanosti je manifestacija koja je cilj približiti znanosti javnosti, odnosno informirati javnost o aktivnostima i rezultatima u području znanosti, poboljšati javnu percepciju znanstvenika te motivirati mlade ljude za istraživanje i stjecanje novih znanja. Sanja Barić, prorektorica za studije i studente Sveučilišta u Rijeci, progovorila je o doprinosu Festivala znanosti i sveučilištu, ali i o problemu interesa mladih za znanstvene studije. Ovaj festival radi na popularizaciji znanosti je već 16. godinu za redom. Dakle, krećemo od osnovnoškolaca, srednjoškolaca u kojima pokušavamo upaliti plamen interesa i plamen zanimanja za znanost u najširem smislu i prirodne i društvene znanosti. A kao što se vidite, ove godine je veliki broj naših sastavnica izravno uključen, ne samo predavačima, nego i kao mjesto zbivanja, mjesto pojedinih programskih aktivnosti. Postoji problem Republike Hrvatske općenito u demografskim situacijama u kojoj naprosto naprosto sva sveučilišta lagano opadaju sa brojem studenata jer naprosto nam je baza uža. Međutim, našim zajedničkim radom, posebno suradnjama i intersveučilištima, dakle ne samo unutar našeg nego i sa drugima, mi radimo na tome da i dalje budemo vrlo atraktivni i privlačni za studente, a posebno radimo na internacionalizaciji, dakle dovođenja studenata izvan naših državnih granica. Više o programu Festivala znanosti i aktivnostima rekla je Vedrana Mikulić-Crnković, predsjednica organizacijskog odbora Festivala znanosti. U okviru ovog tjedna 150 događanja na preko 20 lokacija. E, više od 30 institucija sudjeluje što udjuga, što sastavnica sveučilišta i povrh toga 22 vrtića i 15 škola. Mi imamo stvarno jako puno različitih tipova događanja od javnih predavanja koja se događaju u kampusu po podnevnim satima utorak, srijeda i petak do znanstvenih kafića koji će također biti u akvariju u večernjim satima istih tih dana. E, imamo radonjice za predškolske uzraste, za osnovne škole, za srednje škole. Imamo otvoreni dan sveučilišnih odjela u utorak 17. E, četvrtog, Znači 50 događanja u jednoj zgradi e, na kampusu gore kod nas. Stvarno puno događanja za sve uzraste. Osim različitih aktivnosti, građani će moći posjetiti i znanost na Korzu, gdje će na infoštandu moći saznati sve informacije u vremenu od 10 do 15 sati. Festival znanosti traje do 21. travnja, a sve potrebne informacije potražite na festivalznanosti.hr. Slušali ste Sovu Info.